rabia. Ya Luis y Miguelito sabe cómo es el sentimiento. Dice, ajá. Mami, vine a buscarte porque yo no puedo estar sin poderte amar, sin poder tocar tu cuerpo. Vine a buscarte porque yo no puedo estar sin poderte amar, sin poder tocar tu cuerpo. Mami, no puedo estar sin poder tocar tu cuerpo, sin poder besar tu boca tan sensual. Mi labio yo pasar por tu linda pierna, por tu lindo cuello, por tu lindo cielo Yeah. Por tu lindo mami vine a buscarte, quiero saciarte en mi cama contigo, quiero acostarme, no me dejes tan solito, mira lloro como un niño porque tú no estás conmigo, mami mira como lloro, tú eres mi tesoro, por ti dejo todo, por ti yo mato y hasta robo, a todo el mundo abandoné para que fuera mi mujer, dime por qué me dejaste, dime por qué lo haces, tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te amo, mami por favor no me hagas tú tan malo, mami chula tú estás, que yo a ti no te puedo encontrar. Mami chula, ¿dónde tú estás? Que yo a ti no te puedo encontrar. No, no, dime dónde encontrarte, quiero buscarte, quiero hallarte. Para conmigo llevarte, mami, quiero montarte en mi avión para irnos juntitos tú y yo para Nueva York. No quiero irme solo porque sin ti yo me vuelvo loco. Mami, quiero amarte, amarte, toda mi vida amarte. Porque solo mi vida no quiero quedarme. Mami chula, ¿dónde tú estás? Que yo a ti no te puedo encontrar. Mami chula. A mí esto de hadas parece un cuento. Yo te busco, te busco y no te encuentro. Yo tengo tiempo, mami, buscándote. Y aún, nena, yo no te encontré. No sé si eres lo que voy a hacer, porque yo sé que por ti yo puedo enloquecer. Tú eres la única que llevo en mi ser. Y eso, nena, que no puedes entender que me haces falta a mí. Y tú sabes que yo no puedo vivir sin ti. Mami, entiéndeme, por favor, soy Yalu, no me confunda con otro. Mami, yo estoy aquí, yo quiero vivir contigo, tú conmigo, yo lo sé. No puedes decirme eso, yo lo sé. Entiéndeme, mami, que yo a ti te quiero. Mami, por favor, mami, vuelve, te lo pido. Mami chula, ¿dónde tú estás? Que yo a ti no te puedo encontrar. yo a ti, no te puedo encontrar. Yeah, tenía tiempo buscándote, tenía tiempo buscándote, y a ti no te encontré, y a ti no te encontré.